稳步发展。 วทตด่านโลกขันมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราก็เรียกกันในหลักหลักการว่าธรรมโลกขันมันมีส่วนเกี่ยวกับการเวลาวันหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการเวลา เราก็ให้ข้อมูลกันในรูปแบบว่าวันหนึ่งก็มี 24 ชั่วโมง ทำนองนี้ ใน 24 ชั่วโมงนั้นก็ยังมีส่วนของธรรมชาติ ที่เป็นส่วนกับการเป็นอยู่ของเรา เรียกว่ามีกลางวันกลางคืน กลางวันเรามีส่วนกับการ กี่ยวข้องกับการจัด กับการดำเนินชีวิต เรียกว่าการมีส่วนของการเสาะแสวงหาเพราะแสงสว่างมันมีส่วน ให้เกิดความสะดวก แต่กลางคืนนั้น เราก็ได้มีส่วนกับการพัก เรียกว่ามีส่วนกับการคลาย ถ้ามีส่วนกับการเกรงการคายอยู่ในรูปแบบของความสมบูรณ์ สมดุลความรู้สึกของเราก็อยู่ในลักษณะเรียกว่าเป็นปกติ ด้านจิตใจจะมีความสมดุลตามกฎของความเป็นธรรมดานั้นเราก็ให้ความสำคัญกัน พราะคนเราก็ถือว่าเป็นสัตว์สังคม สัตว์สังคมก็มีส่วนของการอยู่ร่วมกัน แม้แต่ด้านร่างกายก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนกับสังคม สังคมของธาตุที่มารวมกัน กลุ่มพวกอินทรีย์วัตถุ เกี่ยวกับพวกธาตุมารวม ทำหน้าที่ในรูปแบบจับกลุ่ม และก็มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบเรียกว่าเจริญขึ้น การเวลาผ่านไปผ่านไปก็มันก็มีส่วนของการทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงเหมือนกัน แต่เปลี่ยนแปลงในรูปแบบว่าเสื่อมทำนองนี้ ดังนั้นในฐานะเราเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะต้องเรียนรู้กันบ้าง บุพอาจารย์หรือครูบาอาจารย์ผู้มีเมตตาธรรม ท่านก็ให้ข้อมูล ในรูปแบบเรียกว่าเตือนสติกับพวกเราท่านบอกว่าเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาส มีปัญญาเฉลียว ฉลาดกว่า สัตว์ทั้งผอง ขอวิงวอนพวกเราทั้งหลาย จงไตรตรอง ยึดคันลองความเป็นธรรม นำจิตใจ ความเป็นธรรม หมายถึงสิ่งที่มันเป็นส่วนหนึ่งของความดีนั่นแหละ แล้วก็เอามาเป็นส่วน ดำเนิน จะได้ทำให้เกิดความรู้สึกในทาง มีความสงบสุข ก็ต้องอาศัยความเป็นธรรม คือความเป็นธรรมนี้มันก็ ไม่เป็นไปในทางให้เกิดความรู้สึกในทางมีอุปสรรคหรือมีความเสื่อม ก็ต้องเข้าใจดังนั้นการที่จะมีส่วนกับการจัดการ ความเป็นมนุษย์เราก็ต้องปรับปรุง ก็ต้องมีส่วนของการปรับปรุงด้วย ไม่มีส่วนปรับปรุงมันก็ไม่เอื้ออำนวยมันก็ไม่เป็นประโยชน์ เหมือนวัตถุธาตุนี่แหละวัตถุธาตุที่เราว่าเป็นส่วนกับการเป็นอยู่ของเราก็มีส่วนของการปรับปรุงทั้งนั้น อันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วย system. We have the the faculties for sense contact. Partly, he was talking, I think, talking about n- the need for microphones and not needing microphones. That actually, we can, if we use our senses, we can all hear quite well. <clears throat> In the capacity of leading our lives, we have to, we have to gather together. This is part of being a human being, and gathering together like this then is a time for hearing new things, getting instructions. Our life, we have a physical body, and this is one aspect of what we call nature in Thai. It's the arising of Dhamma. And this is Dhamma itself. And the physical body is very much subject to what we call the passing or the passage of time. In one day, we can divide it up into 24 hours in in 24 hours there's the there's nature there's the natural cycle of day and night in the daytime it's time that we manage or we organize our lives we lead our, our daily lives we do what's called going about searching that's our daily lives searching searching for work money etc and we do that during the day because it's the light that gives us a chance to do that. At night time, we rest. If we rest properly, our body is balanced and we feel at ease, normal. The mind itself is balanced. And so, this is the nature of the mind. So, it's very important to understand these basic principles. We live in society, we live together. The word society is something you could even apply to your physical body. The physical body is made up of elements, and it's as if these elements gather together in a little society. We talk about faculties, the material body, your sense bases or your, your limbs. Everything forms up together, gathers together for a period of time, and then it changes. There's a period of growth. Time goes by, and you grow. But then time goes by and there's another change, and we call this decline, deterioration. So we have to study these simple things as human beings. Then Lumpur recited an, an old poem, a Dharma poem, which translates roughly as As human beings, we have this human life, and it's a good opportunity because we have wisdom, we have intelligence in order to lead our lives. So, all of you, please, then, I encourage you all to investigate your life and investigate truth <clears throat> deeply. Stick close to principles of Dhamma and have those as the things which, which, which guide your way. What Dhamma means is Dhamma is those spiritual qualities that lead to the happiness of peace. Dhamma is knowing what things lead away from obstacles or away from decline. So, managing our life as a human being means learning how to adapt and modify ourselves. If we can't, then our lives won't be of as benefit. So, it's like these uh, material elements in the world, just uh, the elements of nature or, or raw materials in the world. We have to learn how to modify them, adapt them, change them in order to, to, to make to take benefit from the material world. So this is some first first words, some things we have to understand in the beginning. So, กิจโสมนุสสคติลาโภความเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ รียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นสัตว์ที่มีส่วนของศักยภาพ ในทางที่จะทำให้เกิดความรู้สึก เรียกว่าเป็นความรู้สึกที่เป็นประโยชน์มาก ๆ คล้าย ๆ กับพื้นโลกสังคมนอร์เวย์เรานี่แหละ พื้นที่ผิวโลก เป็นส่วนประกอบของธาตุตามธรรมชาติ แต่มันมีส่วนเป็นประโยชน์เพราะเรารู้จัก รู้จักในการปรับปรุงแต่การปรับปรุงก็ต้องมีความรู้ ถ้าขาดความรู้การปรับปรุงก็เป็นการทำลาย และก็จะก่อให้เกิดความรู้สึกในทาง เกิดความอันตรธานเกิดความวินาศก็ต้องมีความรู้ ความเข้าใจนั้นความเป็นมนุษย์ก็มีส่วนประกอบกับธาตุตามธรรมชาติเช่นกัน เราดูพื้นที่เราดูรูปขันเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่รูปขันพื้นที่ที่ถือว่าความเป็นมนุษย์ มันก็มีส่วนกับวัตถุหลายอย่าง วัตถุที่มารวม มามีส่วนรวม ปรุงขึ้นมีบุคลิก มีรูปมีล่าง มีโปรแกรม มีอายุการอายุไข มันก็ไม่ได้ยั่งยืนอะไรมาก นักหนาดังนั้นเราก็มามีส่วนกองการสำรวจ เพื่อเป็นการตัดเพื่อเป็นการถอดถอน อันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบดบัง อันเรียกว่าสิ่งกลางกัน้น ความสำคัญ เหมือนกับพื้นโลกนี่แหละ พื้นโลกนี้กับมีส่วนประกอบของวัตถุธาตุเหมือนกัน มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม ก็มีส่วนประกอบอย่างนี้ แต่เรารู้จักปรับปรุงมีความรู้ในการเข้าเกี่ยวข้องเราก็เลยได้สถานที่ได้รับความสะดวก ได้รับความรู้สึกบรรเทาทุกข์ อันเกิดขึ้นจากเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ ความไม่สบาย คือความไม่สะดวกนั่นแหละอันนี้กับคล้ายๆกัน เราก็ปรับปรุงความเห็นของเรา ภาษาพระท่านเรียกว่าทิฏฐิความเห็นว่าในรูปแบบส่วนมากจะคิดว่า คิดว่าเป็นของเรา แต่ถ้าเรามองในแง่ให้เกิดความรู้สึกในรูปแบบไม่มีอากติ คือไม่มีลักษณะลำเอียง ไม่ลำเอียงว่าถือว่าเป็นของเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรม ตามธรรมชาตินะนะแล้วก็มามองกันอย่างนี้ว่า รูปขันถึงจะมีส่วนให้ความรู้สึกเป็นประโยชน์ ก็ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เราไม่สามารถที่จะด่านทานความจริงของเขาได้ เพื่อเป็นการลดความรู้สึกในรูปแบบของความผูกพัน ความสำคัญยึดถือ แล้วก็มามีส่วนตั้งความรู้สึกอันเป็นส่วนหนึ่งอของธรรมที่เราเรียกว่าความสมบูรณ์อันมีส่วนกับความดี สติถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความดีเรียกว่า เป็นส่วนของธรรมที่มีอุปกระ หมายถึงคุ้มครอง ส่งเสริมเราก็มามีส่วนสุขสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ขึ้นสนับสนุนความมีส่วนของความเป็นผู้สมบูรณ์ ด้วยความรู้สึกของความมีสติอืม ถ้าพูดถึงคำว่ามีสตินี่ถ้าเราไม่คุ้นเคย อาจจะแยกไม่ได้ จะเห็นเป็นอย่างเดียวหมดเหมือนเราอยู่ในโลก เราเห็นแต่ว่าเป็นเป็นวัตถุชิ้นเดียว คือเป็นโลกที่มีส่วน แต่ถ้าแยกไปอีกเป็นสสารมันก็มาก เป็นธาตุมันก็มากอยู่แล้ว จะเป็นธาตุเหล็กสังกะสีอลูมิเนียมโพแทสเซียม ไอโอดีนพวกนี้ ก็อยู่ในโลก เหมือนกับร่างกายของเราดังนั้นเราก็ต้องพยายามมองในแง่ให้เกิดความรู้สึก เข้าใจถึงธรรมชาติของเขา เราไม่สามารถหักห้ามบังคับบัญชาได้ เมื่อเขามีส่วนของกะมารวม เขาก็ทำหน้าที่ของการเปลี่ยนแปลง ทำนองนี้ เราไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลง มันก็เปลี่ยนแปลง แต่เปลี่ยนแปลงในรูปแบบขาขึ้น เราก็ล่าเริงเพิดเพลินแล้วก็มีส่วนของความรู้สึก เรียกว่าหลมหลงในส่วนต่างๆ ประกอบไปด้วย แต่ถ้ามันมีส่วนเปลี่ยนแปลงในรูปแบบเรียกว่าความเสื่อม เราก็อาจจะเกิดความรู้สึกต่อต้าน ไม่ยอมรับ เหมือนความแก่นี่ความแก่นี้เราไม่ยอมรับ แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นธรรมชาติที่เขาจะต้องมีส่วนให้ข้อมูลหยิบยื่นมา ให้เราได้มีส่วนเห็น ให้มีส่วนสัมผัส แต่เราไม่ยอมรับก็เลยเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกมีความรู้สึกวิตกกังวลอารมณ์ก็มักจะมีส่วนขว้เขถึงกับไม่มีความรู้สึก เป็นอิสระ นำมาซึ่งความรู้สึกเรียกว่าว่าเว ไม่มีที่พึ่ง อันนี้ก็ต้องดูนั้น ท่านจึงแนะนำให้การแนะนำว่าสาภาวะหรือ สัจธรรม ของชีวิต เราถือเป็น ส่วนเตือนสติเราก็ได้ ส่วนเตือนในรูปแบบที่เรามีส่วนของความเปิดเปิด แล้วเอามาเตือนครูบาอาจารย์ บัพพบุรุษบุพาจารย์ท่านก็ถือว่ามันเป็นความรู้สึกของสัจจะของความจริง เราจะปฏิเสธก็ไม่ได้ ท่านจึงให้นำมา นำมาปาลบ นำมาเกี่ยวข้องอยู่อย่างเนืองนิด ถึงท่านให้ข้อคิดว่า เรามีความรู้สึกอย่างเป็นธรรมดา ความรู้สึกของความแก่ ความเจ็บ และความพัดผัเป็นธรรมดา ถ้าเรามีส่วนเอาส่วนประกอบเหล่านี้ มามีส่วนเตือน ความรู้สึกอันเป็นส่วนหนึ่งของความหลงผิด ภาษาจะเรียกว่ามีส่วนของความมืดปดบังนั้น มันจะมีแสงสว่าง มันเป็นลักษณะเรียกว่าให้แสงสว่างขึ้นมา ให้รู้จักว่าอันนี้มันเป็นสิทธิของธรรมชาติ เมื่อเรามีส่วนเอามาเป็นเครื่องเตือน เราจะไม่ลุกอำนาจรู้อำนาจของความรู้สึกของความเพลิดเพลินรู้อำนาจของความรู้สึกของความมัวเมา ความมัวเมานี่มันก็พาให้เสียเหมือนกันอย่างสังคมที่มีส่วนของการเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ถ้าอาศัยความเมานี่อุบัติเหตุ อันเป็นส่วนหนึ่งของอันตรธานนั่น ก็มักจะมีส่วนเกิดอยู่ตลอดอในที่สุดก็สูญเสียสูญเสียทั้งชีวิตสูญเสียทั้งทรัพย์สิน ทรัพยากรของสังคมก็พลอยมีส่วน ลกระทบไปด้วย อันนี้ก็ต้องมองกันอย่างนี้ เมื่อมองเห็นว่า เรามีส่วนของจัจะทำอย่างนี้ เราก็มาตั้งสติทีนี้ ตั้งสติเป็นอารมณ์ เพื่อเป็นการลบล้าง สิ่งที่มันเป็นส่วนประกอบของเครื่องบดบัง เหมือนเราทำความสะอาดเครื่องนุ่งห่มนี่แหละ แต่เห็นว่ามันมีค่า เห็นว่ามันมีกลิ่นเหม็นสับเหม็นคาวเราก็มีการทำความสะอาดเรียกการซักทำให้สิ่งสกปรกนั้น มันมีส่วนน้อยลง แต่ให้มันหมดมันไม่หมดหรอก แต่ให้มันน้อยลงทำนองนี้ อันนี้ก็คล้ายๆกันทำให้เรามีอารมณ์ที่สงัดลงบ้าง ให้เรามีอารมณ์ที่สงบลงบ้าง จิตสงบอารมณ์สบาย ก็ต้องเข้าใจกัน Sopatilapho, which means this human life is hard to attain, or this human birth is rare in the world. So we have to look at our own body or our human being as, as fertile territory. Being a human being means we have <clears throat> the capacity, we are high minded beings, we have the capacity to lead a life which is of true value and benefit just like the Earth's surface, like here in Norway. On the Earth's surface, there's so many elements, so many minerals, so many natural resources. But in order to be of benefit, we have to have the correct knowledge. If we don't know how to skillfully or correctly make use of all of these elements or minerals and modify them and adapt them, we'll end up destroying them and they end up disappearing. So, as human beings, manusas, we're bound up with Dhamma. It's our nature to be Dhamma. You can look at the body like a landscape or a terrain or, a, or an area, a country. As a manusa, as a human being, we're made up of many elements. Our terrain is made of many elements that come together and form a body. This body of ours has a certain program, a certain time limit. It's not very long. So what we can do then is observe our body or life in this way and remove those things which obstruct our vision. The things which obstruct us you can call self importance or self conceit or conceiving of an ego, these kind of words. the world is made of elements of, of Dhamma earth, air, water, fire. It's one way of you can look at the world. And so we have to, we know how to alter and modify them and make use of them in order to lead lives of comfort. That means keeping away the, the discomfort or the suffering or the pain of life. And also, then, in our own lives, we have to modify our perspectives. In our language or in Pali, we call these ditti, that means views or attitudes. <clears throat> we think the body is ours. But if you look in a very unbiased or neutral way, you see the body is not ours the body is just nature. And then we can view each other in the same way. The body is just nature, and there's nothing we can do to prevent the truth of nature from arising in the body. So, so, so think like this in order to reduce attachment and clinging to self identity. And that will lead to being able to bring up or establish this true, truly good or beneficial Dhamma, which we call sati or mindfulness. This is the Buddha called this a quality of great benefit which protects and nurtures the world. It nurtures us when we develop a mind which is complete in sati. So, when we talk about being mindful of the body, a lot of people don't really understand. They, they think of the body as one thing, just in the same way they think of the whole world or the earth as just one big piece of earth. But actually, we divide up the earth, or you can analyze and break up the earth into so many different ways, so many things which have come together temporarily. In minerals, for example, potassium, zinc, aluminium, magnesium. So understand the nature of the body is the same way. It's just these temporary elements come together and we can't control any of it. When the body comes together based on causes and conditions, then there's nothing we can do to stop it from changing. So when the body changes in, in the way we like, then we, we take delight in that, we like that. But that's, that's a deluded way of thinking because there are times when the body changes in a way we don't like and we call this decline. And we try to push away and deny this type of decline. For example, old age. Nobody wants it, but nobody can avoid it. So we have the, the all the true or correct relevant information available. We can see it and experience it every day but we refuse to accept it. And because of that, our minds are constantly bound up with anxiety and we're never free. We feel lost, like there's no refuge. So see this for yourselves. So the Buddha said that nature, or the ultimate reality, or the ultimate truth of life, is what reminds us. It what brings up sati or mindfulness, so we don't get lost. Our teachers, the former teachers from the Buddha onwards, were constantly emphasizing that this is the simple truth of life which we can't deny. So constantly taught us to relate to old age, sickness, and death as simply ordinary or natural. If we use these reflections to remind us, then the delusion or the, the darkness or blindness in our lives will change and light and clarity will arise. Actually, we see that old age, sickness, and death are completely correct or that nature has total rights over these things, but we don't. And that way we won't fall under the power of delighting and what you can call mental intoxication or drunkenness. This intoxication, which, if it's in the world, really takes society into decline. If it's actual drunkenness, it leads to accidents, people die, you lose your property. So, this kind of mental delusion or intoxication, infatuation, we, we see these things to abandon that. And when we understand that, that we're just elements of nature, then we establish mindfulness in ourselves. And then we try to eliminate those wrong way of thinking. Just in the same way that when you have uh, dirt on your clothes, and you wash your clothes because of the smell and the dirt, you try to reduce the smell, reduce some of the dirt. It never goes away completely, but at least it reduces. So, so when you think in this way, contemplating nature correctly, your mind becomes peaceful, you become quiet, and your moods or your thoughts become sabai, you become at ease. So, this is something we all have to understand. Tam ในลักษณะเรียกว่าหุ้มครองไม่ให้ตกไปในที่ชั่วดังนั้นนั่นจึงให้เรามีส่วนผูกความรู้สึกอันนี้ ให้อยู่กับพื้นที่ ความรู้ตัว ให้อยู่กับพื้นที่คือให้อยู่กับ วัตถุที่เราถือว่า ล่าง ล่างอันเป็นส่วนประกอบของธาตุกายาคตาสติ ให้กำหนดในรูปแบบเรียกว่ามีสติกำหนดกายกำหนดกายเป็นอารมณ์กำหนดดู สัจธรรมของธรรมชาติของกาย มันมีส่วนทำหน้าที่เกิดขึ้น แล้วก็มันมีส่วนทำหน้าที่เปลี่ยนแปลง และมีส่วนทำหน้าที่เสื่อมสลาย อุปทะ อุปทะทิฏฐิพังคะ มีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรไปในท่ามกลาง และก็มีส่วนดับลงในที่สุด นี้คือความรู้สึกที่มันเป็นความจริงของเขาเป็นอย่างนี้ แต่ว่าในส่วนประกอบของการเกี่ยวข้องกับการเป็นโยกิริยามนญาต การแสดงออกทางอวัยวะของร่างกาย มันมีส่วนมีคุณ มันมีส่วนมีโทษเพราะมันถูกเป็นธาตุเป็นธาตุของที่เราเรียกว่าเป็นธาตุของใจนั่นเอง ใจที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพ ใจก็ไม่ใช่ว่ามันจะดี เสมอไป มันก็มีส่วนมีคุณ และก็มันมีส่วนมีโทษ ถึงว่าเราต้องให้ใจนั้นอยู่ในรูปแบบ อย่างน้อยก็ต้องมีธรรมบ้างมีความรู้สึกถูกต้องบ้าง ถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็มีส่วน มงการให้กายนั้นทำในสิ่งที่ไม่ควรทำถ้าใจมันเศร้าหมองเนี่ยใจมันไม่สะอาด เรียกว่าน้ำมันมีฝุ่นละอองน้ำมันมีตะกอนน้ำมันมีสิ่งเจือปน มันมีทั้งส่วนเป็นโทษเราสังเกตเราอย่าไปสังเกตที่อื่นสังเกตความรู้สึกของเราเองแต่จิตใจอารมณ์เราก็พูดกันอย่างนั้นเราบอกว่า วันนี้ใจไม่ดี ใจไม่ดีมันขุ่นเคืองอารมณ์มันก็พลอย ปั่นป่วนวิตกกังวลทำให้เกิดความรู้สึกหงุดหงิดผุ่งซ่านแล้วมันจะแสดงออกมาในต่าน อวัยวะกิริยาทางด้านร่างกาย เมื่อแสดงออกมาทางอวัยวะ กิริยาทางด้านร่างกาย มันก็ ทำให้มีผลกระทบ กับสังคมมลมที่อยู่รอบข้างอย่างเราเป็นส่วนประกอบของสัตว์สังคม สังคมมูลฐาน สังคมชุมชนครอบครัววันนี้เกิดความรู้สึกขุนเคือง เพราะ เป็นส่วนประกอบของอกุศลจิต เกิดความรู้สึกไม่ชอบทำนองนี้ ไม่ไม่ชอบไม่ต้องการ แม้แต่ภาษาสมมติที่เราเรียกว่า เป็นส่วนหยิบยื่น อันเป็นส่วนทำให้เกิดความรู้สึกขุนเคือง เช่นการ สาบแช่ง การนินทาภาษาเราเรียกว่านินทาสาบแช่ง คนผู้ที่มีส่วนกับการมีส่วน ร่วม ก็พลอยเกิดความรู้สึก คุณมีความไม่สบายไปด้วย มันเป็นอย่างนี้ นั้นท่านจึงสอนให้เรามีสติ รู้จักมีส่วนของการควบคุมฝึกหัดฝึกหัดให้คนให้มีความเข้มแข็งเรียกว่ามีความอดกันภาษาพระท่านเรียกว่าความความอดกันอันเป็นส่วนประกอบของธรรม ทำอันทำให้งาม คน อดกั้นทำไมจึงมันงาม เพราะมันมีส่วนไม่มีผลกระทบ เราเองก็เหมือนกันถ้าจิตใจอารมณ์เป็นอย่างนี้ มีสติ ถึงว่าเราห้ามมันไม่ได้ มันคุนเคืองวันนี้ มันไม่สบายวันนี้ มันมีความรู้สึกผุ่งซ่านวันนี้ เราก็พึ่งดู พึ่งระวัง เพราะว่ามันมีส่วนเป็นพิษ มีส่วนเป็นอันตราย เราจะมีส่วนป้องกันได้ยังไง เราก็ฝึกอดกันอดทนทำความรู้สึกในรูปแบบว่า อันนี้ ขอให้ความรู้สึกอันเป็นส่วนให้เราได้รู้จักรู้จักปรับตัว เพราะมันเป็นขยะมูลฝอย ความโกรธมันเป็นขยะมูลฝอย ความโลภมันก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่ามีอันตราย แล้วก็ฝึกหัดอดกันอดกันอดทน มันก็ไม่ได้มีอะไรมาก มันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมลมที่มันเกิดขึ้นกับ ใจของเรา เรามีสติ เราก็รู้จักจัดการคำว่าจัดการไม่ใช่เสริม ไม่ใช่สนับสนุน แต่ เรารู้จักไม่ ให้การให้การสนับสนุนเหมือนไฟ ไฟเราถือว่ามันจะต้องอาศัยเสื้อมันจึงจะมีการปะทุ เป็นเปลว เป็นความร้อนขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่เติมเชื้อไฟมันก็ดับอันนี้ก็เป็นหลักของการปฏิบัติ เรียกว่าละความชั่วภาษาหนึ่ง เพราะความโกรธมันก็เป็นความชั่ว อารมณ์ขุนเคืองมันก็เป็นความชั่วด้วย มันเป็นบาปธรรม เราอยู่ในรูปแบบยอมรับว่าอันนี้มันเป็นธรรมดา มันเป็นธรรมดาในการอยู่ในสังคมอารมณ์ที่อยู่รอบข้างเรามีส่วนรับ เรามี ส่วนที่จะต้องมีส่วนรับมันก็ต้องได้สัมผัสแน่นอนคล้ายๆโทรศัพท์มือถือเรานี่แหละถ้ามันอยู่ในรูปแบบเรียกว่าคืนที่สมบูรณ์แล้วก็ส่งมันก็ให้สัญญาณได้ อันนี้กับคล้ายๆกัน ความรู้สึกอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ให้มันมีมี แต่ว่าเราไม่ส่งเสริม เมื่อเราไม่ส่งเสริมมันก็หมด มันมันก็หมดกำลัง เมื่อมันหมดกำลังมันก็อ่อน มันก็ไม่มีอันตราย อันนี้ก็ทำให้เราอยู่อย่างปราศจากภัยเวรถ้าเรามีส่วนส่งเสริมในรูปแบบ เวรมันต้องมีการจองเวร ถ้าสมมติว่าเขาโกรธให้เรา เราสาบแช่งเขาด่าให้เขาเขาก็ต้องโกรธให้เราเขาก็ต้องสาบแช่งเราและก็อาฆาตเราด้วยเมื่อเขาอาฆาตเราก็พลอยมีอันตราย เราก็พลอยมีศัตรู ดังนั้นท่านจึงสอนให้เราละความชั่วแล้วก็มามีส่วนอยู่อย่างมีความเป็นผู้มีธรรม มีสติมีขันติธรรมอันนั้นขันติธรรมจะเอามาใช้ในเวลาไหนทีนี้เวลาที่เราจะต้องใช้ เราก็ใช้ในรูปแบบของการเป็นอยู่ของเรานี้แหละ เราเป็นสัตว์สังคมมีหูก็ต้องได้ยินมีมีตาก็ต้องได้เห็นตำนองนี้เนี่ยได้ยินได้เห็นมันก็มีส่วนอย่างนั้น แต่ก็รู้เท่าทัน เมื่อรู้เท่าทันเราก็ใช้ในรูปแบบอะไรมีคุณเราก็นำมาใช้ เรามาส่งเสริมเช่นอารมณ์ดี จิตใจที่มีส่วนประกอบของเรียกว่าเมตตาธรรม แล้วก็เอามาใช้ เราเมตตากับเขา มีความหวังดีกับเขา เขาก็มีความรู้สึกหวังดีกับเรา เขาก็มีความรู้สึกมีเมตตากับเรา ถ้าเขามี เมตตา กับเรา เราก็ได้ มิตรภาพ เราก็ ได้ญาติเราก็ ได้ มี ส่วน เป็น ผู้ มี ส่วน ใน การ ป้องกัน เรียกว่าได้ มิตร ที่ดี ได้ญาติที่ดีก็อาศัยอย่างนี้นั้นพระพุทธเจ้าท่านจึง สอนให้เราอยู่อย่างเป็นผู้มีสติ อยู่กับการเป็นอยู่แบบรอบรู้ ดูกายดูใจ ดูกายว่า กายมันเป็นอย่างนี้ มันมีหน้าที่อย่างนี้ ใจมันมีส่วนประกอบกับการมีส่วนอย่างนี้เราก็รู้เขาบ้างอาศัยความมีสตินี่แหละ นั้นทุกคนก็มีส่วนประกอบเหล่านี้ แล้วก็มาฝึก แต่วิธีฝึกนั้น มันก็เริ่มเหมือนกับเราเรียนหนังสือนี่แหละเรียนหนังสือก็เรียนตามแบบที่เขาให้เป็นข้อมูลพอเรียนตามแบบเป็นเดี๋ยวนี้มันก็ค่อยขยายตัว อันนี้ก็เหมือนกันทรงเสริมตานสติ ั้งแรก ท่านก็บอกว่าตั้งใจให้มันสงบ มันก็ไม่สงบนี่ท่านก็พูดอย่างนั้น เพียงแต่ว่าถึงจะสงบหรือไม่สงบก็แล้วแต่ แต่ให้มันมีความรู้สึกรู้ตัวคราวนี้มันไม่สงบ ก็ถือว่าอาจจะมองเขาผิดบ้าง อาจจะมีความรู้สึก ไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ เพราะปกติแล้วท่านเรียกว่าจิตนั้นมันส่วนประกอบของมันก็คือการปรุงแต่งเรียกว่า จิตมีการปรุงแต่งเหมือนร่างกายมีส่วนประกอบของการปรุงแต่ง จิตก็มีส่วนของการปรุงแต่งเช่นกัน เพราะอาศัยการสัมผัส จากระบบความรู้สึกของสื่อที่เรียกว่าสื่อก็ได้ ตาก็เป็นสื่อหูก็เป็นสื่อลิ้นที่เราเรียกว่ารสก็เป็นสื่อสัมผัสพวกนี้ก็เป็นสื่อทางนั้นนั้น เราก็ดูว่าจิตใจมันมีส่วนของการปรุงแต่งยินดี ก็ให้มันมีส่วนอย่างนั้น แต่ว่าเราไม่ไม่คอยตาม ยินดีมันเป็นแต่สักว่าเรียกว่าธรรมลมก็ได้ว่าแขกก็ได้ว่าแขกมันมาสู่พื้นที่ว่าสิ่งที่มันมีส่วนมาเกี่ยวข้องกับพื้นที่ ความรู้สึกอันนี้มันเป็นธรรมดา ถ้าเรียกว่าเวทนาบัก มีสติกำหนดเวทนาดีใจก็เป็นสุขเวทนาที่ นะพอใจก็เป็นสุขเวทนาถ้าเสียใจเป็นทุกขเวทนา ไม่ยอมรับก็เป็นทุกขเวทนา เมื่อมาสรุปแล้ว จะดีใจก็เป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงจะเสียใจก็เป็นของไม่จริงอีกตั้งสติอย่างนี้ เห็นแต่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งไม่สมบูรณ์เกิดขึ้น ภาษาพระท่าเรียกว่า มีแต่ความไม่เป็นความรู้สึกที่ถูกต้องเท่านั้นเกิดขึ้น ภาษาท่านเรียกว่ามีแต่ทุกเท่านั้นเกิดขึ้น มีแต่ทุกเท่านั้นตั้งอยู่แล้วก็มีแต่ทุกเท่านั้นดับไปอย่าไปใส่ใจมันเห็นเป็นแต่สักว่าเวทนา เขาสรรเสริญมาก็ธรรมดา เหมือนเรามีส่วนเข้าไปในพื้นที่ถ้ามีสุนัขมันทักถามถ้ามันทักถามแสดงว่ามันไม่กัด มันไม่มีอันตราย เรารู้จักแล้วว่ามันทักถามเราก็เห็นอยู่เราก็ระวังแต่เรามาแสดงออกในรูปแบบให้ มันรังเกียจ มันปฏิเสธ มันก็มามีส่วนสร้างความสัมพันธ์ นี่ก็คล้ายๆกัน ดีใจก็อย่าถือว่ามัน มันมีส่วนให้เราในทางปลอดภัย เพราะมันจะต้องมีส่วนทำให้เรามี มีผลกระทบไปด้วย เพราะมันมีส่วนบ่งบอกถึงมันไม่ยั่งยืนนั่นเอง กำหนดรู้อย่างนี้สุขเวทนาทุกขเวทนา ถ้าเรียกว่าโสมนัสโทมนัสเห็นเป็นแต่สักว่าความรู้สึกมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป อย่าไปเย็นดียินร้ายกับมันกำหนดอยู่ในรูปแบบวางปอง ภาษาที่เรียกว่าปองสังขาร จิตตะสังขารท่านก็ให้ปองเหมือนกัน แต่ปองมันก็เบาเหมือนเราวางของหนักนี้แหละ ถ้าวางของหนักลงเรารู้สึกสบาย คำว่าสบายนั้น มันก็ทำให้เราเกิดความรู้สึก เรียกว่า ไม่วิตกกังวลอารมณ์หลักลึกมันก็พออย่างนั้น ดังนั้นความมีสติเราก็มาฝึกกัด ฝึกดูกายแล้วก็ดูใจ ดูสุข ดูทุกข์ทางด้านจิตใจ มันเป็นมันเป็นส่วนประกอบอะไร ดูไปหมักหมักเมื่อดูอย่างมีความรู้สึก ไม่ประมาทมันก็พลอยให้เกิดความรู้สึกเห็น เห็นแล้วก็ เกิดความรู้สึกสงัดจิตมันก็สงัดไปเอง อารมณ์มันก็มีสงบไปเอง ถ้ามันสงัดมันสงบ สรรเสริญมาเราก็ไม่ได้ดีใจ นินทามาเราก็ไม่ได้เสียใจ บางครั้งบางคราวยังจะให้ความรู้สึกอนุโมทนากับเขาอีก เขาอนุโมทนาด้วยอะไร เขาบอกของจริงเขาบอกว่า เราไม่ดีตามนองนี้หละร่างกายมันก็ไม่ดีจริง ๆ มันมีแต่ส่วนประกอบของสิ่งปฏิกูลนมันก็บ่งบอกอย่างนั้น แล้วก็มันไม่คงทนด้วย มันมีส่วนบ่งบอกถึงความสิ้นความเสื่อมเราก็อาจจะดีออกดีใจ อืม คำว่าดีออกดีใจนี่คือมีผู้มาให้ข้อมูลว่ามันมีส่วนประกอบของความรู้สึกอย่างนั้นจริง ๆจิตมันก็สงบแล้วจิตเรามันสงบคือมันคลาย มันคลาย จากความรู้สึกอันเป็นส่วนหนึ่งของอความลุ่มหลงภาษาจะเรียกว่าอุปทานบ้างทำนองนี้ มันคายมันก็มีกายวิเวกถ้ามีกายก็มันกับกายวิเวกถ้ามีความรู้สึกกับจิตมันก็เป็นจิตตาวิเวกทำนองนั้นพ้นได้ความรู้สึกของความสงบอย่างนี้ มันเอิบอิ่มเหมือนกับคนมีมีมีทรัพย์นี่แหละมีทรัพย์จะต้องมีส่วนกับการบรรเทา อันเป็นส่วนประกอบของการเป็นอยู่ เราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรามีทรัพย์อยู่ อันนี้ก็เหมือนกัน เรามีความเอิบเอมจิตใจของเราสงัดอารมณ์ของเราสบายไม่ร้อนไม่หนาว มันก็กลายเป็นเรียกว่าเป็นบุคคลพิเศษขึ้นมา มันไม่โกรธ มันไม่มีอารมณ์ของความโกรธ มันไม่มีอารมณ์ของความอยาก มันอยู่ว่างๆเรียกว่าจิตใจสะอาดอารมณ์สบาย มันคลายความหลอน มันถอนความเมาอยู่อย่างเรียกว่าเป็นความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์ เรียกว่าเป็นผู้มีธรรมจะไปหาที่มันก็หาไม่เจอ มาหาที่ตรงนี้แหละ แล้วก็ฝึกเราไปอย่างนี้ใจกายก็ว่าเราเสริมอาหารทางใจนั่น อาหารทางกายเราเสริมวันละหลายครั้ง อาหารทำใจปล่อยปะละเลยไม่ได้เอาใจใส่นี่มันก็ว่าเวเหมือนกัน มันก็หิวโหยมันก็มีความรู้สึก ไม่มีพลังนั่นอ่อนแอแล้วก็มาฝึกให้อาหารเขาบ้าง ฝึกเวลาเราจะนอนก็ดีหรือว่างว่าเวลาไหนมันมีโอกาส แต่ว่ามันมีโอกาสทุกขณะนั่นแหละแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยอาจจะไม่มีโอกาสเราก็คิดอย่างนั้น ลมหายใจเราจะทานข้าวอยู่ มันก็มีโอกาสหายใจเหมือนกัน เราจะทำงานอยู่มันก็มีโอกาสหายใจเหมือนกัน ความมีสติของเราก็เหมือนกัน เราจะอยู่ในอาริยบทไหนเกี่ยวข้องกับอะไรเราเกี่ยวข้องด้วยความรู้สึก ที่มีส่วนของความรู้สึก มีความรอบรู้เรียกว่ามีสติอ่มันก็ทำให้ได้มาซึ่งภูมิคุ้มกันดังนั้นท่านจึงสรุปสรุปว่าสตินั้นท่านเปรียบเทียบเหมือน รอยเท้า รอยเท้าช้างสัตว์ทั้งหลายท่านก็บอกว่ามีรอยเท้าช้างนั้นใหญ่ ใหญ่กว่าเพื่อนใหญ่กว่าทุกอย่างของสัตว์ทำทั้งหลายก็ความมีสตินั่นแหละเป็นใหญ่กว่าทุกอย่างฉะนั้นความมีสติเราจะเอาไปมีส่วนเกี่ยวข้อง จะอยู่ในรูปแบบประกอบ การเป็นอยู่ในรูปแบบของการดำเนินชีวิตเราก็ให้มันเป็นไปในรูปแบบของความเป็นธรรมสัมมาอาชีวะนั่นพูดอย่างนั้น เลี้ยงชีพในทางที่ชอบ มันก็อยู่ในหลักอย่างนี้ เพราะว่ามันส่วนของความรู้นั้น มันมีวิธีการ วิธีการจะใช้ความเป็นอยู่แบบเรียกว่า ลอกคอบความรอบครอบรอบรู้มันก็เป็นสิ่งที่ดีนั้นเราก็ฝึกกันบ้างฝึกหัดแบบที่เรามีส่วนฝึกการฝึกกันนี่แหละกำหนดตัวของเราอยู่ในรูปแบบไม่พะวงเรื่องอดีตไม่กังวลเรื่องอนาคต ปล่อยความรู้สึกให้อยู่ในรูปแบบเรียกว่า มีผู้รูกำหนดลงเวลานี้ล้มหายใจเข้าก็ยังถือว่ายังมีชีวิตอยู่ลมหายใจออก เราก็ยังว่ายังมีส่วนประกอบยืนอายุอยู่ แล้วก็ดูไป เข้ามาดูแต่ว่าอย่าให้มันมีส่วนบทบังมาชักจูงโน้มน้าวพยายาม ปลุกตัวเองให้อยู่ในรูปแบบอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดความเจริญเรียกว่าอยู่อย่างผู้เรียกว่าปาลบความเพียร วิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกได้ก็เพราะความเพียร ก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นฉะนั้นทุกคนก็ ถือว่ามีส่วนประกอบที่สมบูรณ์อยู่แล้วไม่ได้มีส่วนอะไรบกพร่องก็ฝึกฝน ดำลงดำเนิน พัฒนายกภาวะฐานะให้มันเป็นส่วนพ้นไป จากรูปแบบของเครื่องกลางกันนสร้างภูมิคุ้มกัน มันก็แข็งแรงแล้วคนเราถ้ามีภูมิคุ้มกันมันก็ไม่ท้อแท้มันมีส่วนเกิดความรู้สึกมีลักษณะ เรียกว่าไม่ท้อถอย ทำนองนี้ก็เป็นความดี ถึงจะมีส่วนของการบำเพ็ญบุญในรูปแบบ การให้ทานมันก็มีส่วนส่งเสริมเหมือนกัน การเว้นจากความชั่วที่เราเรียกว่ารักษาศีลก็คือการคุ้มครองตัวเองปกป้องตัวเอง เพราะเราไม่ได้มีส่วนทำให้ส่วนประกอบกับ การอยู่ร่วมกันนั้นเดือดร้อน เราก็เป็นที่มาของมิตรภาพและก็เป็นที่เคารพนับถือ ได้มีส่วนเป็นปูชนียบุคคล ขึ้นมาก็อาศัยความเป็นผู้ไม่มีความชั่วนั่นเอง เรียกว่าไม่กระทำบาปและก็มามีส่วนทำจิตใจของเรา นั้นให้มันมีส่วนของความรู้สึกสะอาดผ่องใส พยายามฝึกอย่างนี้ มันก็ได้มาซึ่งอริยธรรม อริยธรรม อริยผลท่านได้อริยธรรมแล้วมันช่วยตัวเองมันได้แล้ว มันก็ไปได้อย่างราบื่นอันนี้ก็ให้ข้อมูลในรูปแบบคำบอกเล่า แต่ต้องฝึกกันเราต้องมีส่วนของการฝึกฝนกันมันจึงจะเป็นส่วนประกอบ อันนี้ก็ขอให้เข้าใจกันฉะนั้นวันนี้ก็ มม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่ามามีส่วนพบปะในลักษณะเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นญาติกันก็ว่าได้เราจะปฏิเสธมันก็ไม่ได้มันก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นญาติกันญาติอย่างไงญาติเพราะความเกิดญาติเพราะความเจ็บญาติเพราะความแก่ญาติเพราะความตายมันก็มีส่วนอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ เราก็มามีส่วนทำหน้าที่ในการพัฒนาร่วมกันเรียกว่ามาปรับปรุงพัฒนายกฐานะวิธีในรูปแบบที่เรียกว่าให้มันเป็นส่วนประเสริฐยิ่งยิ่งขึ้นไป ก็อาศัยการมีส่วนอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสรรเสริญว่ามีส่วนของการประโยชน์ ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอาตมา ไม่มีวัตถุให้ทานแต่ให้คานบอกเล่าทำนองนี้นะการให้ทานบอกเล่าด้วยการให้ข้อมูลในรูปแบบที่จะต้องมีส่วนปรับปรุงก็อาศัยการเสียสละเป็นหลัก นั้นพระพุทธเจ้าก็มีเมตตาในรูปแบบ อย่างนี้ นั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกคนที่ ให้ความสำคัญต่อ ชาติการบังเกิดขึ้นมาของความเป็นมนุษย์จะได้มีส่วนปรับปรุงพัฒนาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปในรูปแบบให้เป็นผู้สะอาดมีผู้สะวางมีผู้สงบจิตสะอาดมันก็มีความรู้สึกบริสุทธิ์ มันก็บอกบอกอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นความดีอย่างยิ่ง จึงขออนุโมทนาขอทุกคน จงมีสุขภาพร่างกายที่เข้มแข็งแข็งแรง และก็มีจิตใจที่อบอ้อมอารีเป็นที่มาของมิตรภาพนำให้เกิดความเป็นผู้มีญาติอยู่ทุกคนทุกแห่งจะได้เกิดความรู้สึกปราศจากภัยเวรขอบุญกุศลเหล่านี้จงมามีส่วนคุ้มครองปกป้องให้เราได้มีความเจริญในธรรม วันนี้ให้ขอคิดมาก็พอสมควรแก่การเวลาจึงขออนุโมทนาในโอกาสนี้สาธุผมจักพอละสาธุคืออย่าง mindfulness, which we call the Dhamma, <clears throat> or the quality of great benefit, this is what protects us from falling into unwholesome or states of suffering. So we have to establish mindfulness very well onto this terrain or onto our territory or this, this area of ours with mindfulness and clear comprehension uh, directed towards our body and the elements of the body so, for contemplation, bringing up what we call Gaya Gata Sati, literally mindfulness gone to the body or mindfulness of the body or directed towards the body. Take, take up the body for contemplation and see the, the nature of the truth of our body. Its functioning characteristic is to arise or come together, then change, and then decline. In Pali, we say upada uti panka the body arises in the beginning, changes in the middle, and disappears in the end. So this is truth, and it expresses in our daily lives. The body manifests in our daily lives through our actions, behavior. So all of our bodily actions have, you could say, positive and negative, or the, the actions which are good and beneficial, and the actions which are negative and disadvantageous because basically we are a slave of our own mind, our thoughts, our moods, etc. And so our mind, it's very important to understand it has it has health as its nature, wellness. It can be healthy or unhealthy. So the mind is not always good. The mind is positive and it can be negative. For the mind to be good, at the very least, we need certain principles of Dhamma or truth. Otherwise, we'll always do the things which actually we shouldn't do. It's just like if the mind is not pure, it's just like water which is impurities or has dirt in it. It's, it's just not clean and good. So, everybody observe yourself. Don't look at other people. Learn to look at your moods and your minds. For example, you might notice okay, today I'm in a bad mood. My mind is agitated, I'm stirred up, I'm negative, I'm angry, whatever. This unwholesome state of mind will express itself in your actions of body. And that will have consequences or results for the people around you because we're always living in some kind of community. At the very least, we inter, inter we react interact with our family members. So you can see, okay, today my mind is unwholesome, and straight away it's what we call akkusalachit, the unwholesome mental states. Straight away you don't like it, you don't want it, and things arise you don't want them. For example, if somebody you live with or you have to deal with criticizes you, straight away criticism usually makes you feel agitated, you feel bad. So the Buddha taught us to have sati, mindfulness, in order to know how to tame or restrain or, or check the mind. We have to be firm and to know how to develop patient endurance in, in Pali, this word patient endurance, the Buddha called it a quality which leads to great beauty. Why does it make you beautiful? Because nothing can affect you, nothing can agitate you. And so, with mindfulness, you know my mind is agitated, I'm unhappy, I'm stirred up. And so then you know now I have to be careful because these kind of mental states they're, they're like poison, they're very dangerous. And so so you know how to protect yourself with the quality of patient endurance or forbearance. So you have to learn how to adapt yourself. You have to make changes in your life because you know now anger, greed, these things are like rubbish. You have to abandon them. They're dangerous. <clears throat> so you bear with these things at first. You understand these are just mental states which arise and you learn how to manage and cope with it using sati. <clears throat> you don't foster or encourage or nurture these unwholesome mental states just in the same way <clears throat> that a fire needs fuel in order to light in the first place and then to flare up with flames. Without this fuel, the fire goes out. So you don't add fuel to the fire of anger or greed. You learn how to abandon these unwholesome states. Partly, you, you have to learn how to accept that in society, it's just ordinary that you, you know, won't get the things you like. Things like uh, criticism, we're always open or receptive to the, uh, the environment around us. It's just like these mobile phones you all have. If you have a signal, then you can receive calls. So you have to learn how to relate to your moods. You can receive them, but don't pick them up. So it's like compared to phone calls, the calls come in, but you don't pick them up. Then the moods go out. They're not dangerous. So in this way, you learn how to be free from anger and free from fear you see how anger is a cycle. If, if you're angry or somebody's angry with you, then they criticize you. And if you speak to them back with anger, then this builds up into a cycle. This can be very dangerous. You can create enemies like this. So the Buddha taught us to abandon any unwholesome states of mind using mindfulness and patient endurance. So, when or how do we use these qualities? You use them in, in all of your daily life because we're always living in society and we relate to society through our what we call sense faculties. We all have ears, we all have eyes. So we have to be mindful and aware and restrain our eyes and ears. We have to know what's beneficial. We have to know how to develop a good or happy or wholesome state of mind, beginning with the quality of metta, loving kindness. Develop metta. Have metta for others. Wish them well. Excuse me. Father, people have met thou loving kindness for us, and we have met thou for them, then this gives rise to a, a true spirit of, of friendship, or the sense of all being relatives. You end up protecting one another. Everywhere you look, you just see good friends and relatives. So the Buddha taught us to live with mindfulness clearly established. Observe the body, watch the mind. Understand the body is like this, this is the nature of the body. The mind is like this. This is the nature of the mind. For this, you need sati, mindfulness. So we all have this skill. It's something we can then train in. And the way to train Dharma practice is just like when you're studying at school. At first, you have to follow the lessons or the steps or the instructions that your teacher gives you, and then develop it on your own, improve and perfect it on your own. At first, when you begin to do Dharma practice, you may hear some instructions, and usually the gist is make the mind peaceful. But your mind never gets peaceful. So then, at the very least, develop self awareness or be aware of your mind and body. At first, you still have all these kind of wishes. You want the mind this way, you want the mind that way, or you want things this way and you want that way. And the mind, we call this proliferation the mind proliferates because of all this endless sense contact. This is our, our media, this is the real social media our eye, ear, nose, tongue, body, and mind. The mind proliferates and delight or happiness arises. So, with, with mindfulness, you just don't follow it. You understand that all these moods, whether delight or aversion, it's just like a guest visiting you for a while, temporarily visiting your space all kinds of feelings, pleasant feelings, happiness, it's what we call sukha vedana, unhappy feelings, feeling miserable, dukkha vedana. So to sum up, delighting or happiness, pleasure seeking, this is, this is a false emotion, it's fake. Unhappiness, sadness is also not where truth lies. So see with, with mindfulness that, that these things are just what we call dukkha arising and dukkha passing away. It's the cycle so we don't get lost or we don't get interested in any of this whole cycle of our emotional roller coaster or the emotional up and downs. It's just Vedana, feelings. If you get praised, then also don't worry about it, don't buy into it. It's just like when you go to like a new place or you go into somebody's house and there's a dog and the dog might come up to you and sniff you and greet you, you just say hello and then leave it. Or you or you know, this dog's not dangerous, it won't bite me, and that's all you have to know, nothing more. So, all mental states are like this, they just pass away. Pleasant emotions, painful emotions, what we call solmanasa, dormanasa, it's just like that, they all pass away. So, there's no need for this delighting to arise in the world. We have to abandon what we call sankharas, all these mental proliferations. If you can, then your, your mind will be at ease, you won't be agitated. With mindfulness, you see the body, you see the mind, you see sukha and you see dukkha, and you see the process. What's all this made of? How does all this arise? And this way, then, you abandon what's called heedlessness or distraction. Then peace will arise on its own. Even if you, if you get praised, you won't be, you don't get happy and if you get criticized, you won't be upset. In fact, you can even thank somebody for criticizing you. Why? Because they're telling you the truth. If somebody's criticizing you, they're pointing out the flaws in you. And as Dharma practitioners, we know that's true. Why is this body flawed? Because it's intrinsically not clean, it's not permanent, it comes together based on causes and conditions, and ultimately will, de- will decline. So there's nothing really great about this body. And so there's no need to, to be happy at praise or, or upset with criticism. This is the way to let go of all clinging. So we develop what's called Gaya Viveka, bodily seclusion. <laughs> then that leads to Chitta Viveka, mental seclusion or mental peace. And when you, when you feel this mental seclusion, then you feel full and complete and at ease, just like somebody who has great wealth. They feel good simply because they know they have enough in life. They're not going to be worried about will I be hot, will I be cold, will I be hungry, etc. And so when you can do this with your mind, it's like raising up your status. It's, it's becoming quite a special person, somebody who never experiences anger, goes beyond desire, realizes emptiness. This is quite special. This is what we call a clean mind, uh, a peaceful heart. We call this uh, removing and abandoning heat and intoxication. And, and it's all this Dhamma, it's to be found right here. You find it right within your own body and mind, not anywhere else. But we have to cultivate it just in the same way that you have to feed yourself every day, otherwise, you'll be weak. In the same way, we have to give ourselves what we call food for the heart or food for the mind, meditation, maybe before you sleep at night, in the evening Actually, you can practice all the time. Even when you're eating, you're breathing in, you're breathing out. So, mindfulness is something you can develop all the time. You can cultivate awareness all the time. And this will build up what we call a healthy immune system or a healthy wellness system. So, the Buddha compared sati or mindfulness to an elephant's footprint. Of all the animals in the forest, the elephant is by far the largest, and its footprint is the largest the footprint of every animal can fit inside the footprint of the elephant. And in the same way, sati or mindfulness is the wholesome quality that encompasses all other wholesome qualities. Every wholesome quality is somehow bound up with sati or mindfulness. Even things like samma ajiva, what we call right livelihood, how you lead your life, this needs mindfulness. You have to be very careful, you have to be very aware so train like this. Abandon the past, abandon the future, be in the present moment. Cultivate what we call in Thai puru, it's a specific expression. It means awareness itself, or that quality of awareness. Literally means the one who knows, but it's not referring to a specific uh, being or a, or a greater superego. It's just the quality of awareness. So breathe in. As you breathe in, you're still alive. As you breathe out, you're extending your life. So be awake and be aware. So this is the way to what we call true growth or true development. The Buddha said, Viriyena dukkang machete, that you conquer suffering through striving or through effort. So, right here, right now, we all have the necessary faculties. We are all complete or whole for the purpose of self development. So, develop yourselves raise up your status, improve yourself, build up a healthy immune system. And if you're healthy, then you won't lose heart or get disappointed or fearful or negative in life. <clears throat> so, all of these things we call bun, merit. Whether it's the merit, which begins with, with dana, generosity, giving, like the offerings you make, or the second level or the next step, avoiding unwholesome actions by keeping what we call sila cultivating ethics or integrity, principles of, of precepts or morality. These things protect you by, by not making yourself or others hot or agitated. You become what's called a Bhujaniya Bhugala. This is a person who is truly worthy of, of praise or worship. People will really praise you simply because you don't do anything bad and you will be one whose mind or whose life is clean and, and bright and clear. And so, <clears throat> in this way, your life will go smoothly. But this, this takes training and practice. So, today, <clears throat> I don't really have uh, much to offer you. I've just come here and I'm happy to meet with you as, as my friends. I view all of you as my friends in old age, sickness, and death. You're like my relatives, and these are the truth that none of us can deny. We're all related in the sense that we're all going to get old, we all get sick, and we're all going to die. And if we can see things like this and realize that more and more, then we, be, we, we develop our lives. We're able to develop our life to a more and more a higher level or a fuller, fuller state. The Buddha taught us not to be heedless and to be of benefit to ourselves and others. For this, we need self sacrifice and a spirit of letting go. So today, I'd like to express my appreciation or my joy. But all of us coming here today, the reason is that uh, we're giving importance to this aspect of our lives, which is that we have this capacity as manusa, as high minded beings, to develop ourselves to the highest. We can cultivate a mind which is clean, which is peaceful, which is bright and radiant. So today I want to wish everybody here may you all be healthy, may you be happy, may you develop loving kindness to support yourself and be of support and be of benefit in your lives uh, to yourself and everyone else now and always. <clears throat> สัพพโลกาวินโมตสัพพสันตาวันจิตตสัพพเวรมติกันตุนิุตโตตวังภวสาบิโยวิวาจันตสัพพรโกวินาสตุมา สวะสัตวาสาจัาอายุจะิวะเสเตภวันตุเต ภวัตุสาภะมังกรังรัาคันตุสาบเทวตาสาบ ทิภวันตุเตภวัตุสัพมังกลังราคันตุสัพ He's saying coming here there's only one hour of night time here. you know, and it gets dark for one hour, so like <clears throat> our nervous system's all a bit out of sync. so this is this is simply the the way this is the nature of the earth's surface or the nature of, of geography and so we're not used to it that's all so it just takes time to adapt but it's it's totally normal มันบอกเกี่ยวกันนั่นขึ้นกับเทคนิคมาเหตุารณ์ว่าดำดำเมาอืม ปรับตัว จะต้องใช้เวลาสิเอาตามความหูสึกที่เฮาเคยชินกันมาแล้วต้องยอมรับว่าพื้นที่นี่เป็นอย่างซี่แต่อาหารการกินก็คือกันก็ต้องปรับตัว People saying everything in life takes uh, adapting and modifying, or we have to learn how to adapt, like just like with the, the conditions here in Norway and uh, you know, the light or whatever. Also, food as well. We have to learn just wherever we go. Life is a constant process of, of adapting and learning how to relate to the appropriately to every situation. นอนก็บอกกังวลมันก็บอกเกี่ยวอย่างเราก็รับตามธรรมชาติของมัน แต่มันก็รับแบบบอกคุณเคยคืออาหารครับว่าเคยกินนี่แหละกัน just saying again how just sleeping here it just feels different sleeping in the in the daytime, basically, mm. and you just close your eyes and you try, but it's not quite the same feeling. Or just like eating eating Norwegian food, it just tastes different. That's all. There's no there's no problem. ทางไกลบ่คุณเคยก็อดทนได้จยถาสเคืดหอดแต่บ้านบ้านเคยอยู่อูเคยนอนคิดว่า นี่คือพื้นโลกนี่คือผู้ให้ความสะดวกเรียกว่าพ่อแม่พื้นโลกเป็นเป็นแม่เป็นแม่ธรณีแม่ห้าก็ได้ แม่ห้าก็อบอุ่นเอา ปรับปรุงอย่าของเอา So saying those of us, it's also talking to the Thai people, we've all come from far away and so coming to live here, missing home, don't don't no need to get homesick, don't have to miss your home and miss your bed and miss the food you used to eat. Think that actually coming here, this is just we're still on the same earth surface and this earth surface of ours, the, the world, actually it's our mother and father. You know, we talk about Mother Earth in Thai as well, Mea Torani. So when you when you think about Mother Earth, wherever you go, you're always with your mother. As long as you're on this planet, you're with your mother. Think uh, that the Earth is nurturing and supporting us, so there's no need to feel sad or homesick. อาศัยความขยันเป็นส่วนประกอบ คนที่มีความรู้สึกได้รับความสะดวกเพิ่นก็มีรักตัวเพิ่นมีรักเพิ่นว่าหนึ่งบ่นอนตื่นสายสองบ่อายทำกินสามกับบ่มีเงินหน่อยสี่อย่าสิไปค่อยวาสนาได้สามสี่บทนี่มันทำให้เกิดความรู้สึก กระซับกระเสงตัว คนนอนตื่นสายคือ คนโมหูจักกาละเทศะถึงเวลาพักรมอบรับบอนอนมันก็เสียสุขภาพมันก็เลยไปนอนตื่นสายมันนอนตื่นสายกับบอท่านบอท่านสังคมบอท่านบาทท่านเมืองการทำกินคือกันเข้าให้ตักอืม ตักน้ำน้ำปฏิกูลกระตักปัดขวดทำความสะอาด สถานที่สกปรกถนนหนทาง ก็ตั้งใจเหตุตั้งใจทำมันก็ทำให้เรียกว่าทำนาทีมันสมได้รับการสระเสริญเงื่อนมันหน่อยก็ค่อยสะสมเอา มันบอก แล้ก็หูจักวิธีนำการมีส่วนจับจ่ายกับคิดไหวจับจ่ายนะทั้งกระบอกมีอย่างหลาย อันราคาแพงๆมันเป็นประโยชน์กับร่างกายดอกพวกไหวพวกเบียร์นี่มันกับว่ามีประโยชน์กับร่างกายเท่าไรกับยาสีไปลงไหลมันหลาย พวกพักติถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพืช มันเป็นส่วนประกอบให้ร่างกายของเฮาได้พ่วงกลมกันอากหูจัก จัดหูจักหา เห็นหมอบมุดตัวใหญ่ๆมันก็กินพักกินอย่างมันก็ได้ความแข็งแรงมันก็ได้ความหมูสึกต้นท่านต่อการดำเนินชีวิตอยู่ในบรรยากาศโลก อย่าสิไปน้อยว่าวันนั้นดีวันนี้ว่าดีดีบัดนึ่งนะเฮ็ดดีมันดีบัด ให้คิดจังสั้น the koha So giving them kind of classic, uh, like you could call this old folk wisdom, um, like an old old Thai sayings. He saying he started by saying you, you come here, you come and you know make your life in a new country. You have to be diligent, you have to strive hard, and then there are these principles in life, like an old poem. Don't be somebody who goes to bed late and, and gets up late don't be somebody who's afraid to do the dirty work. And don't be somebody who's embarrassed about not having much money and, and learn how to adapt and, and train, you know, train train your your your nature. So then he was kind of elaborating how basic principles of life begin with getting enough sleep. So it's so so easy to uh, stay up late when actually you should be going to bed. You stay up late, whether it's and then you end up getting up late. And if you get up late, then you're obviously not going to be diligent at work, and, and you don't advance in, in life. Just very simple wisdom, you know, early to bed, early to rise. Then don't be don't be embarrassed by doing dirty work, you know, like villagers or, or, or work. Life begins with the basics, so things like cleaning toilets, sweeping the roads, doing the sweeping, things which people consider low work or dirty work. Well, this is how how we live, and when you're when, when life is tough or when you start, this is how you have to you have to be willing to do this kind of work, and then um, <clears throat> and then uh, don't don't be embarrassed or afraid of having little money. If you don't have much money, well, then you have to learn how to live life properly. Uh, save up your money bit by bit, not not spending you know unreasonably. Uh, Lumpur was warning them, said don't don't think that wine and beer is the kind of good things to buy and drink in life. Don't get into these Western habits. <laughs> and um, with the food that you eat, uh, you know, understand that vegetables are very good for the body. So know know the kind of right kind of food. They're very good for your immune system. He said, look at the big moose and the elk. They just they just they're very big and strong, and they they live on vegetables. So and so so develop your train your train your characteristics, train yourself to, to be a good person.เอาละเด้อมันพากันตั้งจิตตั้งใจทำหน้าที่ของความในสังคม nati. Nati means your job or your role. It applies to all aspects of life, like if you're a mother or at work or whatever you're doing. Do, do, your, do your job in life, whatever task you're doing, do it well in a way where your life goes smoothly il or yeah,